Bismillahirrahmanirrahim. So'ngra Nabiy sollallohu alayhi vasallam hisob kitob boshlanishini so'rab Alloh taologa duo iltijo qiladi. Alloh taolo kishining duosini ijobat qiladi. Hamda hisob kitob boshlanadi. Mana shu duodan keyin ajib bir holat, ajib bir manzara boshlanadi. Mahshar maydonida milliardlagan odamlar va jinlar mahluqotlar hisobga shay bo'lib turgan paytda Alloh taolaning hisob kitob boshlanishi haqidagi hukmi mana shu holatda butun osmonni to'ldirib sahifalar, kitoblar uchib keladi. Ya'ni mahshar maydonini, osmonini kitoblar kelib uchib to'lg'izadi. Osmonda kitoblar uchib alanar ekan, hamma qaysi qo'lga kelib tushishi haqida xavotirda, g'amda turadi. Odamlar bu dahshatli, ajib bir manzaraga guvoh bo'lib turadilar. Shunda odamlar shunday turgan paytlarida kitoblar bitta-bitta bo'lib egalari topib qo'llariga tushadigan bo'ladi. Ba'zi odamlarning kitoblari o'ng qo'liga kelib tushadi, ba'zilarniki chap qo'liga kelib tushadi. Kitoblarni, sahifalarni ulashishlik boshlanadi. Bu kishini qo'liga kitobi qaysi qo'liga kelib tushishligi uni najotga yetganligi yoki tashalga uchraganligini bildiradi. Alloh taolo shunday deydi. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا Ana endi kimning nomoyi amali o'ng qo'lidan berilsa, bas, u oson hisob bilan hisob kitob qilinajak va o'zining jannatdagi ahli oilasiga shod xurram qaytajak. Alloh taolo nomoyi amalimizni o'ng qo'limizdan bersin. Kitobini o'ng qo'lidan olgan kishilar najotga erishganligi aniq bo'ladi. Endi chap qo'lidan kitobini oladigan kofirlarni holi qanday bo'ladi kofir odam nomoya amoli qo'liga o'ng qo'lidan kelmaganligi bilgandan keyin chop qo'ligida olmasligi uchun qo'lini orqasiga qilib oladi deyiladi ya'ni yalang'och kiyimsiz kiyimini ichiga qo'ltig'idagiga tiqib ololmaydi qo'lini shunda qo'lini orqaga qilib turganida kitobi aylanib ketib turib orqa tomondan qo'liga ushlatilib qo'yiladi uni tashlab olmaydi uni olmay qo'ya olmaydi uni qo'liga shunday tutqazib qo'yiladi alloh taolo bu odam haqida nima deydi وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا Endi kimning nomi amoli orqa tomonidan berilsa, bas u o'limni chaqirib qolacak va do'zaxga kirajak. Inson dunyoda qilayotgan hamma harakati, ovqat yeyishi ham, issiq kiyinishi ham, uyini sovuq qilishligi ham o'limdan ehtiyot qilishlik. Maqsadi shu. Moshin yo'ldan o'tib ham ehtiyot bo'ladi nimaga? O'lib qolmasligi kerak. Rolda ketyapti, uxlab qolishdan qo'rqadi, o'lib qolishidan qo'rqadi. Lekin bu kunda inson o'limni o'ziga tilab qoladi. Qaniydi nariga o'limim oxirgisi bo'lib tirilmaganimda. Darvoqa u hayotda hayotda dunyolik paytida ahli oilasida o'z kufr isyoni bilan shod xurram edi. Ya'ni dinsizligi bilan xursand bo'lardi. Ana olasini garmasmiz. anaqa emasmiz o'zi zuvolamizni katta uzgan ekan dindorni yaxshi ko'rmas edi o'zini dinsizligi bilan faxrlanadi orqada qolganlar deb qaraladi mo'min kitobini o'ng qo'lidan olib ochib o'qir ekan kitobida namoz ro'za salovat sadaqa birul volidayn odamlarga qilgan yaxshiliklari zikr qur'on hasanotlarni ko'radida yuzi nurga to'lib ketadi ha Bas, endi kim o'z kitobi, ya'ni nomoya amolini o'ng qo'li bilan olsa, mana meni kitobimni o'qinglar, mana kitobimni o'qinglar, o'qinglar dedi. Darhaqiqat men hisob kitobga, hisob kitobimga, ya'ni oxiratdagi ajr mukofotga ro'baro bo'lishimni bilgan edim. Birinchi bo'lib odamlarga ko'rsatadigan narsani mana ko'ringlar. Shu oyatni sharhida shunday bir keladiki, bir bandani Alloh taolo mo'min bandasini kitobini qo'liga beradi. mo'min bandasini boshqalarni ko'rmaydigan qilib ustini o'rab qo'yadi. Hadislarda keladi. Banda kitobini ochadi, mo'min banda. Kitobini ochadi. Bir qator savob, ikki qator gunoh, to'rtta savob, 10 ta gunoh. Xuddi siz bilan biz ibodatni qilyapmiz, ko'chaga chiqib gunoh qilyapmiz, yolg'on gapirib qo'yapmiz, bir bilib bilmasda gunoh qilyapmiz. Banda deyiladi. Savobli qatorlarni o'qiganda rangi o'ziga kelib chiroyli bo'lib qoladi. gunoh xatolarniga ko'zi tushganda rangi o'zgarib, ming xil tuslanib turadi. Kitobini o'qib bo'ldi. Kitobini o'qib bo'ldi. Natijani ham biladi taxmin. Shunda Alloh taolo bandasiga qarab, dunyoda qilgan xato kamchiliklaringni, dunyoda qilgan gunohlaringni berkitib, yashirganmanmi? Dunyoda seni sharmanda qilmaganmanmi? Bugun ham sharmanda qilmayman. Kitobingni ochib o'qi deydi. Kitobini ochganida Alloh taolo hamma sayyoatlarni hasanatga aylantirgan bo'ladi. Shunda Alloh taolo bu hijobni ko'tarib tashlaydi. odamlarni ko'zida bu hech qanday gunoh qilmasdan faqat kitobida savobli bo'lib ko'rinadi. Xuddi dunyoda yaxshi odam bo'lib ko'ringan edi. E'tibor beraylik. Allohdan qo'rqaylik. Bizni qilayotgan gunohlarimizni odamlarni bilmayotganligi Alloh taoloni bizga bergan mehribonligi ekan. Agar Alloh xohlasa, qayerda gunoh qilsangiz ham Alloh xohlasa fosh qilib qo'yar edi. Endi hayo qilaylik. Alloh taolo yashiryaptimi? Demak, biz ham mana shu gunohdan ehtiyot bo'lishga harakat qilaylik. so'ngra u ko'ngilli hayotda mevalari ahli jannat uchun yaqin bo'lgan yuksak jannatda bo'lur endi kitobini chop qo'lidan olgan odam ahvoli qanday bo'ladi endi nomoya omolini chap qo'lidan olgan kitobini chop qo'ldan berilgan kimsa kelsak kofir kitobini ochar ekan fosil aqida fisq hujur shirk kufr zino, aro, namozni tark qilish, musulmonlarni masxara qilishlik, qarindosh urug'chiligini uzishlik, harom luqma, ribo, otini yo'q bo'lishlik kabi gunohlarni ko'radida o'zi ham oqibatini bo'lishiga ahli etib qoladi. Endi o'z kitobi chap qo'lidan berilgan kimsaga kelsak, bas u der, "Eh, qaniydi menga kitobim berilmasa edi. Walam adri ma hisabiya, ya layta kanatil qodiya." Va men hisob kitobimni nima ekanligini bilmasam edi. E edi o'sha birinchi o'lim barcha narsani tugatgunchi, uzguvchi bo'lsa, qani edi qaytarilishi bo'lmasa deydi. Inson o'limni o'ziga tilab qoladi. Unga aytiladi: "Mol dunyoing qani? Qani ishlangan puling? Ma aghnanni maliya. Meni ne mashaqqatlar bilan topgan dunyo emas asqatmadi-ya. Unga seni qutqarib qoladigan mansabing, amaling, obro'ying qani deyiladi. Halaka anni sultoniya. mulki saltanatim ham halok bo'lib ketdi ya deydi podshohmidi amaldormidi boymidi qani nima soz qilibdi uni shunda alloh taolodan amr keladi bas Alloh jahannam qo'riqchilariga ber uni ushlab kishanlanglar so'ngra do'zaxga tashlanglar bir marta solib chiqqanlar ekan dunyoda eng zo'r hayot kechirgan kishini biror kun mashaqqat ko'rmagan hayotni ne'matga cho'milgan odamni bir marta do'zaxga solib chiqargandan keyin bir umr ko'rgan rohatini esdan chiqarib yuboradi bu azob. Qora ko'mirga yonib kuyib chiqadi. Dunyoda biror bir yaxshi kun ko'rganmisan deb so'raganda, Allohga qasam, yaralganimdan beri shu mashaqqatdaman. Dunyodagi eng mashaqqatli hayot kechirgan bir mo'minni jannatga bir solib chiqarganda 14 kunlik Badr kechasidagi oydek bo'lib chiqadi. Biror bir mashaqqat ko'rganmisan hayotda desa, Allohga qasam, yaralganimdan beri rohatdaman. Bu shunday azob, shunday rohatki, avval o'tgan hamma narsani yutib tashlaydi. Bu bir kunga teng keladigan kun birodar ibodat o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Bu dunyo bir soatlik umr ibodat qilib qolishlik kerak. Bir soat sabr qilishlik xolos. Ko'pchilik yarim soat o'tib bo'ldi bu yerda dunyoda. Yana yarim soat ila qoldi. Sunna fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku. So'ngra uni uzunligi 70 gaz bo'lgan bir zanjirga bog'lab qo'yinglar rasululloh aytadilar bu zanjir olovdan bo'lgan zanjir bo'ladi deydilar og'zidan tiqib orqa peshovdan chiqarib qo'yiladi bu zanjir deyiladi va bu zanjirda aylanib turishligi hadislarda aytilgan bu hisob kitobgacha bo'ldi ekan uning azobi هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون odamzod bir ishni qiladida birovga va'da berib esdan chiqarib qo'yadi birovdan bir olib esdan chiqarib qo'yadi gapirib esdan chiqarib qo'yadi qilgan gunohlarni ham esdan chiqarib qo'yadi banda chunki inson degani unutuvchi degan endi alloh taolo nima deyapti mana bu kitobimiz ya'ni bizning amrimiz bilan yozilgan namoyi amolingiz qo'lingizdagi sizlarga haqiqatni aytur darhaqiqat biz sizlar qilguchi bo'lgan barcha amallaringizni ushbu nomoyi amolga ko'chirib qo'yganmiz yozib qo'yilgan esimizdan chiqmasin yelkamizda ikkita farishta bor Qiyomat kunida birorta harfi tushmagan holda peshonamizga olib kelinadi. O'ylab gapiraylik, o'ylab ish qilaylik. Va kullu va Har bir kichik va katta amal lavhul mahfuzga bitilmishdir deydi Alloh taolo. Mana shunday bir holatda Alloh taolo mahshar maydoniga qarab keladi. Va ardu bi nuri va kitab va ji'a va shuhada' وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون endi Alloh taolo mahsharni oldiga kelishligi ta'riflanadi mana shu oyatlar. Alloh taolo o'zi keladi. Yer, ya'ni mahshargoh Parvardigorining nuri bilan yorishdi. Alloh taoloning nuri bilan mahshargoh yorishib ketadi. Kitob, nomai amallar hisob kitob uchun qo'yildi. Payg'ambarlar va guvohlar keltirildi va ularning barcha bandalarning o'rtalarida birontalariga zulm qilmagan holda haq bilan hukm qilinadi. Ana shu jinoyat qilganlar keldi. Ularning ustiga hujjat qo'yib qilgan payg'ambarlar keldi. Noma'lumlar qo'yildi, Alloh taoloning hukm qilishi qoldi. Alloh taolo haq bilan hukm qiladi, hech kimga zulm qilinmaydi. Dabudiyal kitob قتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب La yug'adiru saghiratan va la kabiratan illa ahsoha. So'ng har bir kishining namoyi amal o'rtaga qo'ydi. Bas gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lgay. Bu qanday kitobki, na kichik va na katta gunohni qoldirmay, barchasini hisoblab bitib qo'yib, deyishini ko'rasiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmaydi. Katta ham, kichik ham gunoh qilmaydi. u mahkamada, u ilohiy mahkamada tanish bilish bo'lmaydi. Qarindosh urug' bo'lmaydi. Pul hech narsani hal qilmaydi. Alloh taoloning oldida Allohga qasam dedi Rasululloh. Tarjimonsiz yakkama-yakka turib hisob kitob qilasiz deydi. shukur esimizda tursin. O'rtaga hech kim tusholmaydi Dunyoda har qancha katta muammo bo'lsa, bir yo'lini qilsa bo'ladi. Lekin ilohiy mahkamada bu narsa bo'lmaydi. va nasuh. Ular u kishilar amallarni Alloh hisoblab bitib qo'ydi, ular esa unutib yubordilar. Alloh barcha narsasiga guvohdir. Gunohni qilib esdan chiqarib yubordimi? Alloh esdan chiqargani yo'q. Birodarga zulm qildimi? Haqqini olib ketdimi? Ko'tarib ketdimi bir narsasini? Hech narsa deyolmay qoldimi? Qoldirib qo'ygani esdan chiqarib yuboradi 5 yil 10 yilda. Lekin Alloh taolo esdan chiqarmaydi. Esimizdan chiqmasin agar biroz zulm qilayotgan bo'lsa, birodarlar, bu bu hayotning ikkinchi qismi nariyada. Xotirjam bo'linglar, haqqinglarni olasizlar. hisob boshlanishi oldidan eng ajib bir ko'rinish bo'ladi hisob kitob boshlanishidan burun ajoyib bir manzara yuz beradi bandalar shu holda turganlarida Alloh taolo keladi falonchi kelar ekan desa qanaqa bir kattaroq bir odam bo'lsa kattaroq bir mansabli kishi bo'lsa bir boshqacha bir holat bo'ladi sir bosadi qaltiraydi va hokazo xo'jayinni oldiga kirasan desa chiroyli kiyimini kiyib borib turadi qabulida qancha kerak bo'lsa kir deganda yuraklari tipirchilaydi endi birodarlar qiyomatda odamlarni abadiy rohat yoki abadiy do'zaxga ketishligi aniq bo'lib turgan paytda alloh taolo mahsharga keladi Har هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع umur ular haq yo'lni inkor etuvchilar qiyomat kunida boqmaydilar. Magar ularga bulutdan bo'lgan soyabon ostida Alloh va farishtalar hisob kitob uchun keladida ish tamom bo'ladi va barcha ishlar yolg'iz Allohga qaytariladi. Alloh taolo farishtalar bilan birga keladi. O'zi bilgan, o'zi xohlagan bir ko'rinishda. Laysa shay'un va huwas basir. Alloh taologa hech narsa o'xshamaydi, lekin Alloh eshituvchi va ko'rib turguvchidir. Mana Alloh taoloni ko'radi desa, biz ko'rish deganda faqat o'zimizni ikki ko'zimiz bilan ko'rishni tushunamiz. Alloh taoloning ko'rishligi biznikida emas. Alloh o'zi bilgan boshqacha kayfiyatda. Ko'rishlikni boshqa yo'llari borligini insoniyat 20-chasida juda ko'pini ko'rdi. Yerdan turib yulduzni ko'ryapti. Odamni qornidagi chiyra narsani ko'ryapti. Rengen degan narsa chiqdi. Insonning ko'zidan boshqa ko'rishlik asboblari ham, yo'llari ham bor ekan. Inson o'zi o'ylab topdi bu narsalarni. Endi Alloh taoloni ko'rishligi, Alloh taoloni eshitib bilishligi o'zi bilgan ajib bir ko'rinishda bo'ladi. Hadislarda keladi. Mana yadullohi fawqa aydihim deydi. Payg'ambarimizga Rizvon bay'atida payg'ambarimizning qo'liga qo'llarini qo'yib bay'at berganlar haqida Alloh aytadi. Sizni qo'lingizga qo'lini qo'yib bay'at berganlarning qo'lini ustida Allohning qo'li bor deydi. Alloh meni qo'lim bor deyapti. Qo'li qanaqa desa, kayfiyatini so'ramaymiz. Qo'li bor deyaptimi Alloh? Iymon keltiramiz, qanaqaligini surishtirmaymiz. Alloh taolo jahannamni oyog'i bilan ezadi deydi. Sahih hadislarda. Demak, oyog'i bor ekanmi? Alloh bor deyapti, payg'ambar bor deyapti, iymon keltiramiz, qanaqa ekan demaymiz. Kayfiyat bermaymiz. Kayfiyat bersak kofir bo'lib qolamiz. Mahluqotlarga o'xshatganligimiz uchun. Inkor qilsak, Alloh taolaning sarih oyatini inkor qilib yana kofir bo'lib qolamiz. Alloh qanday aytgan bo'lsa, shunda iymon keltiramiz. Odamlarga ana shu holatda aytiladi. Alloh taolo bilan sizlarning oralaringizda biror bir alomat bormi? Ular ha. O'rtalarimizda Robbimiz boldirini otishi bor bizga deydi. Yukshafu ansaqihi Boldiri bilan boldirini ko'rsatadi deydi. Birodarlar, bu Ibn Abbos roziyallohu anhudan keltirilgan sahih hadisda keladi. Qiyomat kuni Alloh taolo boldirini kashf qiladi. Har bir mo'min sajda qiladi. Ammo kim dunyoda riyo, suma uchun sajda qilgan bo'lsa, u kunda sajda qila olmaydi deydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo ularga o'z boldirini kashf qiladi. Odamlar sajda qilishga buyuriladilar. Mo'minlar sajda qiladi. Ammo kofirlar, fojirlar va munofiqlar agar dunyoda sajda qilgan bo'lsa ham, riyo, xo'ja ko'rsin, suma uchun sajda qilgan bo'lsa, bellarini Alloh taolo qotirib qo'yadi. shunday bir rivoyatlarda keladi sajda qilishlik uchun bellarini shunaqa bir egaman deb kuchanadiki ko'zlari irg'ib tashqariga chiqib ketadi deyiladi lekin alloh taolo rahmat qilganlargina sajda qiladi bu kunda boldirlar ochiladigan ya'ni og'ir hisob kitobga chorlanadigan ular kofirlar ko'zlari quyiga egilgan xorlik ularni o'rab egallab olgan holda sajda qilishga chorlanib lekin sajdaga kuchlari yetmay qolgan kunni eslang. Demak, dunyoda Alloh uchun sajda qilganlar bu kunda sajdani osonlik bilan qiladi. Birodarlar, ertaga kitoblar o'ng qo'l yoki chap qo'ldan beriladi. Ertaga kishilar yo kiyimlik yo yalang'och turadi. Ertaga Alloh taolo keladi hisob kitob uchun. Ertaga sajda qilishlikka buyuriladi. Ertaga insonlar egilolmay qoladi. Ertaga yukga tayyorgarlik ertaga bo'lmaydi. Bugun bo'lish kerak. ertaga qolaman, inni unaqa bo'lmasin. Bugun chunki ertaga mana ishlar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ana shu kunda sajda qilib, Allohning ulug'ligini sajda bilan soqiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته